Jimat punya cerita dengan judul Di Teror Pocong. Jenengku Nata Jimatres teko Bojonegoro Timur. Iki cerita nyoto sing pernah dialami ambek Mbah Subarta sing kerjone dadi tukang gali kubur. Iki kisah Mbah Subarta. aku lan koncoku mustakim sing omahe ngraseh ndandre nyangkruk ning salah siji angkringan ning daerah kota Bojonegoro jenenge Canom yo enek ae sing dibahas kondisi angkringan wektu iku termasuk sepi gak kaya biasane cuma enek wong siji rodok tuwa sing melu ngopi ning pinggirku aku dhewe gak kenal sapa wong iku soalnya aku yowis sibuk ngobrol ambek koncoku mustaqim. rosa wis mulai kentean bahan pembicaraan aku iseng-iseng ngajak wong tua iku kenalan segini dalu mbah asmane sinten iya le aku subarkah sampean sopo kulo nata Nyikirin cangkulo mustaqim. dalemnya pundi mbah omahku desa kidul ku ya Seneng nyangkruk neng kene ta le. Kula menawi ngopi nggih pindah-pindah, Mbah, sak senenge pokoke. Merdamel dateng pundi, Mbah, kok piyambakan mawon? Aku mergawe iki dadi tukang gali kubur le. Wis 20 taunan aku dadi tukang gali kubur. Ketepanae iki aku dhewean. Biasane aku ya ambek kanca-kanca liyane. Cuma mbuh kok dingaren sepi neng kene. Gadah pengalaman mistis nopo mbah selamat dados tukang gali kubur? Halah le, eh masalah pengalaman mistis ya wis sering tak alami. Enek sing lucu ya enek sing serem. Dadi pelajaran gawe awak dhewe nek urip ning donya iki ya mung sedhiluk. Dadi kudu akeh-akeh ngumpulno amal ibadah. Berarti kados penampakan-penampakan ngoten niku jenengan pun boten asing malih, Mbah. Ya, nek penampakan aku ya wedi ya ora le Karek model demite kaya piye <laughs> tahu le aku bar duduk kuburan bengi ya kira-kira maghrib aku ditutno ambek demit pocong perasaan anggere mlebu kuburan iki aku ya salam ya maca donga-donga tapi sik ae enek setan sing ngapeng nggudu aku ngene le ceritane cerita Mbah Subarkah. Dino kuwi rebu sore jam setengah limoan, aku leyeh-leyeh neng ruang tamu omah. Moro-moro aku le SMS dikon duduk lemah sing jenenge Pak Gunawan meninggal lan bar maghrib jenazah e langsung dimakamne. Ya wis, aku langsung ae budal neng kuburan goleki tanah sing kosong. Gak suwe akhirnya proses duduk lemah e wis rampung. nyambi ngenteni rombongan jenazah teko aku omong-omongan ambek salah siji warga sing wis disiki nang pemakaman perihal jenazah iki mau warga iku sebut ae jenenge Lek Kasman banjur Lek Kasman cerita Kapundhute kenging napa Pak Duka Mbah terus kok jantung ngoten nggih Kulo nggih kaget asal kabar saking speaker musola nek Pak Gunawan kapundhut Padahal lenjing niki wau kula tasih ngertos almarhum ngedusi ayame. Walah ngoten to. Ngesakne keluargane. Padahal putra-putrine tasih alit, tasih nih perhatian saking bapake. Tapi nggih niki bagian rencana Allah. Tapi sing kula sayangke niku Pak Gunawan sama saya hidupnya kurang saya Mbah. Lah, kurang saya despundi pundi? Soale kula nggih mboten patoso tepang kali Pak Gunawan. Inggih, kula nanti ngertos piyambak tiang ini jadi sabung ayam Dia termasuk rentenir Pak Darsono tanggi kulo ngambil arto datang Pak Gunawan buatin sakit bayar pas jatuh tempo motornya langsung dibetos secara paksa terusnya bunganya romploh persen ya Allah kok ngatos ngaten? ah mungkin-mungkin ya diampuni itu satu sane Pak Gunawan amin Begitu suwi akhiri rombongan jenazah iku mau teko. Aku lan para pelayat nyiapne gawe proses penguburan jenazah Pak Gunawan. Isak tangis keluarga ngiringi proses pemakamane Pak Gunawan. Tapi sing aku aneh. Kene opo sing ngeterno ning pemakaman kok saidik banget padahal koncone Pak Gunawan iku akeh. Durung mari aku nok batin keanehan muncul meneh. yaiku pas jenazah iku mau ape diangkat wong-wong sing ngangkat jenazah krasa kabotan koyok-koyok ngangkat watu sing gedhe banget padahal Pak Gunawan iku wonge kurulan cilik akhirnya para warga liyane melu bantu ngangkat jenazah e Pak Gunawan tapi tetep ae padha kabotan krasa nek enek kanehan Pak Yai njaluk para warga ndonga muga-muga proses pemakaman iku digampangno proses pemakaman akhir rampung. Aku lan para warga kabeh padha buyar teko area kuburan mulih ning omahe dhewe-dhewe. Aku dhewe ya mutusno langsung mulih soalé weteng ya wis krasa lesu banget. Pas perjalanan mulih iki mau aku kok krasa kaya enek sing ngetutno. Tak plengake mengguri kok gak enek wong, tapi rasa-rasane enek swara ning mburiku. melakuku tak cepetno banjur aku kurungu enek sing nyeluk jenengku Subarka Subarka aku melingak ladalak enek pocong raine ajur matane abang lan kain kafane begete pocong kuwi njaluk tulung marang aku akhire gak kepikiran dawa langsung ae aku ngetokno jurus langkah seribu Bu, Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Iyo Pak. Waalaikumsalam. Kenapa toh Pak? Kok kayak diwedeni demet ae, Cah? Enek opo janjane iki, Pak? Iya, Bu. Aku encen bar diwedeni demet pocong. Ah, bar ngubur jenazah Pak Gunawan iki mau. Lah pas perjalanan mulih kok aku krungu suara wong nyeluk aku. Pas tak plengak plengaki tibae nek pocong sing njaluk tolong marang aku. Teko prawakane kok kaya almarhum Pak Gunawan, Bu. Hus, gak oleh ngono, Pak. Mosok enek wong sing wis mati terus dadi demit? Aku yo gak suudon. Cuma teko wajahe persis banget ambek Pak Gunawan sing lagi mati ki mau. Malah aku dikandani teko salah siji pelayat nek Pak Gunawan semasa hidupe kurang apik, Bu. Wong senengane judi sabung ayam lan dadi rentenir. Ya wis lah, Pak, didongakno wae. Jenenge wong mesti ana hilafe. Gak usah ngrasani wong sing wis mati, Pak. Iya, Bu. Muga-muga disepuro dosa-dosane Pak Gunawan ya. Hmm. arwah Pak Gunawan sing dadi pocongan medeni para warga iku nganti gawe para warga wedi metu bengi. Berita demit pocong iki nganti krungu sampai desa sebelah. Suasana desa wektu iku bener-bener sepi. Penampakan pocong iki malah dadi akeh warga sing diketoki penampakane arwah Pak Gunawan iku. Critane kabeh padha. Pocong iku njaluk tulung ambek sapa ae sing dipethuki. Pak Lurah nganti golek kiai gawe ngusir demit pocong iku. Soale Pak Lurah dhewe tau diketoki pas ning kamar mandi omahe dhewe. lurah ngumpulno sebagian warga dijak dadi saksian ngancani proses pengusiran demit pocong sing resahne warga desa Kiai sing dijalui tolong Pak Lurah iku langsung ngadakno proses pengusiran ning area pemakaman desa Pak Kiai ku mau maca-maca donga lan pas proses maca-maca donga iku moro-moro pocong arwah Pak Gunawan menampakkan wujude maneh pas ning burine kiai ku wong-wong padha njomblak lan mlayu nerti pocong ngadeg ning sekitare para warga. Tolong. Tolong. Sakit. Tolong aku. iku mau aping sir pocong iku. Pocong iku ngilang maneh. Dinteni nganti ame esuk pocong mau wis gak muncul meneh. Bundi keluargane Pak Gunawan. Kulo Pak, layatane Pak Gunawan. Laniki putra-putrane Pak Gunawan. Ngeten Bu nggih. Kadose Pak Gunawan kesakitan terkait siksa kubur lan enten masalah dunia sing belum terselesaikan. Nek dugaan kula nggih enten salah siji warga sing dereng saged ikhlas nyepuro Pak Gunawan. Mbok menawi jenengan ngertos sinten-sinten mampun sing nate disakiti kali Pak Gunawan. Masalah sinten tiang sing nate disakiti kali bapak eniku nggih asline kata Pak Yai. Soalnya bapak eniku nek nagih tiang-tiang niku nggih mboten ngangge perasaan. bunga pinjamane nggih ageng sanget. Dados sing wajar nek para warga boten remen lan nyimpen perasaan sakit hati kali Pak Gunawan. Atas nama Pak Gunawan, kula nyuwun pangapura kali bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya. Utang-utange bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya sampun dianggap lunas. Kula namung nyuwun keikhlasane nyepuro Pak Gunawan. Despundi bapak-bapak lan ibu-ibu, ikhlas nggih nyepuro sedaya kekilafane Pak Gunawan. Kula tasih sakit hati Pak Yai. Pak Gunawan sampun sering nyakiti perasaan kula. Mentang-mentang gadah harta kata lajeng saged semena-mena kalih tiyang alit kados kula ngenten iki. Nggih, kula saged ngerti napa sing jenengan rasakne. Tapi cobin jenengan tingali. Pak Gunawan nggih sampun kapundhut. Jenengan napa mboten ngesake kalih keluargane? Nek Pak Gunawan terus-terusan boten teman kados sak niki-niki. Allah mawon moh oh penyayang lho. Iya Yai, kula nyobi ikhlas nyepro sedaya kesalahane Pak Gunawan. Alhamdulillah. Pak Yai langsung ae ngajak para warga ndonga ning kuburane Pak Gunawan. Pak Yai yo ngongkon cedake kuburane Pak Gunawan ditanduri kembang kamboja. Jam wis nunjukno pukul 2 Pak Yailan para warga mutusno balik ning omahe dewi-dewi. Sakbare kedadian bengi kondisi desa balik amanan wis gak sepi meneh. Warung-warung iso buka nganti tengah wengi lan para warga wis gak wedi nek ape metu bengi. Ya wis sakmene ae crita sing iso tak bagi gawe para pendengar jimat kabeh. Salam teko aku Nata Jimatres Bojonegoro Timur. Salam misteri, salam Jimatres. Au